s'emmène une dernière fois Suivre cette lumière qui ne s'éteint pas Here we are car contact. Radio Contact. Votre radio. Radio Contact. Radio Contact. Soyez les bienvenus, les 16h. Radio Contact. Mise à jour activée. Are you ready for this? Effectivement, ça démarre maintenant. Soyez les bienvenus tout le monde. Ravi de vous retrouver. On est avec vous jusqu'à 20h. Euh, il y a Thibault il y a Lucille, il y a Nathan et euh, le jobiste hein, euh, qu'on appellera Julien. Ça tombe bien, c'est son prénom. <laughs> bon, votre journée s'est bien passée Oui. Eh bien, ça va continuer. on aura l'occasion aujourd'hui de revenir sur Ibiza, évidemment, avec de nouveaux sélectionnés. Euh, si vous n'avez pas encore tenté votre chance, rendez-vous sur radiocontact.be. C'est avec euh, toute l'équipe que vous partirez peut-être pour une semaine de vacances au frais de la princesse début août. Ouais, première quinzaine. Vous choisirez la première, la première pardon, ou la deuxième semaine, histoire de bah, continuer, prolonger vos vacances Bon, alors tout à l'heure, si vous avez un petit coup de chaud, si vous avez euh, les aisselles qui dégoulinent, <laughs> eh bien, on a euh, quelque chose qui pourra hein. euh, vous <laughs> satisfaire, vous faire plaisir. Et vos voisins aussi. vous et votre entourage. Bon, l'heure idéale pour un premier rendez-vous, ce sera peut-être intéressant. et puis, on reviendra évidemment sur la séquence ciné, pardon, avec Thibaut, mais aussi l'actu télé. avec Jean-Marc Morandini qui sort enfin de son silence. Il va ah. réagir cet après-midi lors d'une conférence de presse aux fameuses révélations du magazine Les Inrocks sur ses méthodes de casting un peu douteuses. <laughs> Euh, on parlera également de la nouvelle série Star Trek qui va débarquer bientôt en Belgique sur la plateforme Netflix. Et puis, la question du jour, David, est-ce que Nabila va-t-elle participer à Danse avec les stars moi, oh, j'aimerais euh, bien. Hein. Ben voilà, je, répondrai à cette question. Oh, Thibaut répondra à cette question. Il l'a dit le fera-t-il On verra. Assure. <laughs> bon, euh, donc il faut pas exploser aussi le papier à bulles. On verra pourquoi tout à l'heure. Ah et puis, euh, est-ce que vous craignez les chatouilles, les guili-guili ah, Arrête, Arrête, arrête, me chatouille, je l'aime pas ça. <laughs> C'est ça. Bon, euh, eh ben écoutez, on répondra à cette question tout à l'heure. Concernant la musique, eh bien on a fait le plein. On aura juste après Amir j'ai cherché Colby Caillé, Babli. Et, je vous rappelle, on est connecté sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Vous tapez Radio Contact et David Antoine. On réagit ensemble. Allez, on se détend, on profite du soleil et de cette fin de journée.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 de perdu en nous. face. I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I? Starts in my toes makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time. Wherever while now. You tuck me in just like a child now. Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth that starts in my soul. And I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Where David sur Radio Contact. Avec vous, comme tous les jours, on termine la fin de journée ensemble. On est en train de réfléchir à ce qu'on allait faire la semaine prochaine. Euh, on parle de Pokémon, on parle également d'Ibiza, de Tomorrowland. On va se remettre de Tomorrowland, évidemment, la semaine prochaine. Bah euh, avant ça, eh bien, euh, on va vous faire vivre l'expérience Tomorrowland en direct sur Radio Contact. On vous tient bien sûr au courant, c'est dans deux jours. Bah ouais, c'est à partir de jeudi, voilà. Et pour nous, dès le matin avec le Party Flight. Exact. Bon, avant ça, euh, on a appris euh, pourquoi euh, hier on recevait de petites décharges lors de notre sommeil. Ah vous vous souvenez C'est ce dont on a parlé. On, a découvert aussi que Thibaut était devenu un dresseur de Pokémon. <laughs> et puis on vous offrait une chance de partir avec trois de vos potes direction Ibiza. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. Antoine Fou. Ah non, Antoine Chance. <laughs> avec Chance. Non, avec Fou. Avec Fou. <laughs> bonne nouvelle, hein, on vient d'avoir les, confirmations concernant le Party Fly oui. de Tomorrowland. Donc, euh, ce qui veut dire, alors, euh, ce qui est un petit peu négatif quand même, on vous explique, c'est qu'on va devoir se réveiller à quelle heure euh, bah, En tout cas, on devrait être à l'aéroport vers 6h30 oh du matin. <laughs> et c'est un quel jour euh, bah, C'est un jeudi. Jour de fête nationale en plus. Oui, et puis ils sont pas gênés ceux-là. <laughs> Ils sont pas gênés. Et puis surtout, euh, va falloir tenir le rythme puisque tout Tomorrowland ça commence pour nous jeudi et ça se terminera dimanche. Euh. exactement. Hein. bah voilà. Écoutez, c'est la dure loi du métier. Hein, on peut le dire. Nathan sera également de la partie. absolument. Cette fois-ci, j'oublierai pas mon portefeuille hein, comme la dernière fois. Exactement. Ah donc, on prend on prend le taxi. <laughs> Monsieur oublie son portefeuille dans le taxi. Résultat, ça t'a coûté combien bah, Le taxi est revenu pour 50 euros. Oh, <laughs> Eh ben oui, c'est un truc qu'on a tous ressenti, soit dans notre sommeil, soit surtout dans notre demi-sommeil. Tu sais, quand t'es pas trop euh, tout à fait endormi, tu reçois une décharge, ou alors t'as même l'impression d'une chute dans le vide. Ça arrive vraiment à tout le monde. Moi, j'ai toujours l'impression que je chote dans un ballon de foot. Thibaut, rien à dire Non, moi j'ai souvent des crampes. Ah c'est vrai ah, c'est le sport que tu fais. t'es dresseur de Pokémon, euh, c'est un peu compliqué. <laughs> Est-ce que vous êtes toujours là ah ouais. Euh, c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que vous êtes ah toujours là ouais. Est-ce que vous êtes chaud ce soir Est-ce que vous avez envie d'avoir de l'ambiance Ouais Je ne vous entends pas ah Allô, bonjour, qui est à l'appareil Ouais, là. Ça te dirait de venir avec nous à Ibiza Mais oui Ah mais oui Ah ben, figure-toi que tu viens de remporter une des clés, une des dix clés qui t'amènera peut-être à Ibiza. Autrement dit, oh, Lucille. Et eh bien autrement dit, quoi qu'il arrive, tu auras droit à la journée trip découverte avec la nouvelle Seat ATK. Peut-être que tu nous rejoindras avec trois de tes potes pour une semaine de dingue à Ibiza. Oh non, j'y crois pas, c'est trop fort. Ah bah écoute, on te souhaite bonne chance évidemment. Est-ce que vous êtes chaud ce soir Est-ce que vous avez envie d'avoir de l'ambiance Ouais Allez, retour en live sur le dance de Radio Contact. Voici la suite. Cocoon C'est ce qui démarque avec I Can't Wait. Non. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbuck ce soir. Non, désolé, je peux pas. Bah tu fais quoi Ben, je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow, wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie invitée à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face swap avec des inconnus parce que c'est drôle. <laughs> Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be slash qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Elle est pas belle la vie Chez Bricoplanite, c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet, moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planite.be. Bricoplanite, tout pour la maison. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... Bienvenue au camping de la Sainte-Pinède à... Bienvenue au château de la Sainte-Pinède. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. Découvrez la nouvelle Seat lors d'une journée trip découverte et partez à Ibiza avec l'équipe de Radio Contact. Vivez une semaine de rêve avec trois de vos amis. Assistez aux émissions en direct depuis la Villa Radio Contact et découvrez les endroits les plus branchés d'Ibiza. Inscrivez-vous dès maintenant sur radiocontact.be et rendez-vous vendredi entre 16h et 20h. Changez de perspective et réalisez que chaque jour peut être merveilleux avec Seat et Radio Contact. in the bed mommy, small guitars, sugar daddy, lullabies, sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter, we won't care what the neighbors say. c'était euh, Mom. C'est Mom ou Momé Mom, ouais, c'est Je pense, Mom Alors, si, euh, si notre euh, étudiant ne le dit, c'est que ça doit être. 16h20. David sur Radio Contact. Ouais, jusqu'à 20h évidemment, on est avec vous comme tous les jours. Il fait un petit peu chaud, pas s'en plaindre. Alors si ah, vous êtes en ce moment en bagnole, eh ben mettez un petit peu de clim. Alors si vous n'avez pas la clim, eh bien ouvrez les fenêtres. Et puis j'ai une petite pensée pour celles et ceux qui ont laissé leur voiture au soleil ah toute la journée et qui entrent maintenant, ah, euh, vous savez, soit avec le short ou alors avec la jupe sur les sièges en cuir voilà. Ah, ici les sièges sont en sky. Et eh, voilà, ça brûle. Euh, en tout cas, profitez-en bien. Euh, également de vos amis, hein, si vous prévoyez un petit apéro ce soir. Vos messages vont arriver dans les prochaines minutes. Euh, on aura également euh, Contact News prévu à 16h30. Et puis juste derrière, on parlera d'un sujet euh, qui est important. Hein, si ah vous avez euh, les aisselles qui en ce moment dégoulinent, hein, ce qui peut arriver. Hein. La fraîcheur. Non, bah, moi non. Non, Thibaut Bah moi ça, j'avoue que ça m'arrive parfois. Oh ouais, ouais. C'est vrai Quand il fait très chaud. Oh, bah, ça va. On est encore, on est ah, encore limite. On est encore limite. <laughs> Euh, Nathan. ça va très bien. Il y a de l'airco ici, donc ça Ouais, c'est vrai. Là, on est, on est plus ou moins au frais. Donc, euh, si vous avez euh, les aisselles qui transpirent, qui sointent, eh bien, <laughs> nous avons la solution. ce sera Lucille qui développera tout ça dans les prochaines minutes. Vous restez là sur Radio Contact. On se détend, on profite avec Sia et Sean Paul. Ce sera Chip Thrills. noche me off. it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With the bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup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 the beat, just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, Radio Contact. My radio, my summer station. Bit, little bit, roll it up, take it. Crush a bit, little bit, roll it up, roll it up, take it, take it, take it, take it. Crush a bit, little bit, roll it up, take it. Crush a bit, little bit, roll it up, take it feeling lit, feeling right. 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk. I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll. I'm screaming out, love that. I'm screaming out, love that. I'm screaming out, love that, love that, love that, love that, love that. Love that. you know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be mine once I get it. Poursuite of Happiness, c'était Kit Cudi sur Radio Contact. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Il fait beau et chaud depuis ce matin et si aucun nuage ne vient gâcher cette journée d'été d'ici ce soir, et eh bien ce mardi 19 juillet pourrait devenir le jour le plus ensoleillé de l'année, près de 16 heures d'ensoleillement d'après les prévisions de l'IRM, entre 5h52 ce matin et donc potentiellement jusqu'à 21h45. Si ce phénomène se confirme, ce serait alors tout à fait exceptionnel puisque les journées sont déjà en train de raccourcir. Et avec cette chaleur, le problème d'eau brunâtre qui touche Couvin et Viroinval depuis quelques jours s'est étendue à la commune de Philippeville. Il y a d'après l'intercommunale namuroise de services publics des problèmes d'odeur, de couleur et de saveur. 15 000 foyers au total sont concernés. Il est conseillé de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Le manège à sensation de la foire du midi à Bruxelles, dont une nacelle s'est détachée dimanche soir avec deux personnes à bord, reste sous scellé. L'expert mandaté par le parquet s'est rendu sur les lieux ce midi. Il a examiné le chèque de prêt selon lui, le risque qu'un nouvel accident se produise est trop important. Pas question donc de rouvrir l'attraction au public dans l'immédiat. C'est la première fois qu'elle revendique un attentat en Allemagne. L'organisation terroriste État islamique affirme que le demandeur d'asile de 17 ans qui a agressé les passagers d'un train au moyen d'une hache et d'un couteau hier soir était l'un de ses combattants. Les autorités allemandes tiennent à rester prudentes même si l'organisation djihadiste diffuse à présent une vidéo de l'adolescent proférant des menaces avant de passer à l'acte. Quatre passagers ont été grièvement blessés. Le jeune assaillant afghan arrivé il y a plus d'un an en Allemagne a lui été abattu. Belge de 35 ans condamné à 25 ans de prison en Espagne pour l'assassinat d'une touriste danoise il y a deux ans. Il avait pénétré dans l'appartement qu'elle louait et avait étranglé sa victime avant de mettre le feu à son corps. Il sera prochainement jugé pour un autre assassinat à Gérone. Il avait cette fois découpé sa victime en morceaux après l'avoir tuée. La Russie pourra-t-elle participer aux Jeux Olympiques de Rio Le CIO vient d'annoncer la création d'une commission pour trancher sur une éventuelle exclusion de la Russie suite à la publication d'un rapport accablant commandé par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Ce rapport fait état d'un dopage d'État dans tous les sports russes entre 2011 et 2015. L'AMA demande à la Russie un changement de culture. Mais est-ce possible Nous avons posé la question à Charles Chapelle, médecin du sport. Ah, moi, je pense que non, puisque ça existe depuis euh, toujours. Euh, c'est une philosophie qui est ainsi. Pour le peuple, c'est très important d'avoir des athlètes qui ont des médailles. Je crois qu'à Londres, euh, sur les 11 médaillés, il y en avait 8 qui avaient, en, faisant des contre-analyses d'urine, il y en avait 8 qui étaient positifs. Mais pourquoi est-ce qu'on a les 11 médaillés bah, Parce que c'est important pour l'image de la nation. Ce qui n'existe pas tellement chez nous et ce qui n'existe moins aux États-Unis, malgré que les États-Unis ont aussi une culture du sport très particulière. Donc les pays de l'Est ont toujours eu ce profil de faire du sport un sport politique, une image politique de leur pays, et ça n'a manifestement pas a changé aujourd'hui en 2016. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné de l'organisation qui a été mise en place, si ce n'est qu'aujourd'hui, elle est encore plus complexe au niveau des complicités que ce que ça n'a pu être avant alors, euh, beaucoup ont cherché euh, un peu d'ombre aujourd'hui. Oui, parce que le soleil est vraiment euh, brûlant cet après-midi. 31 sur le centre, 29 degrés en bord de mer, 27 en Ardennes, plus chaud encore demain. Mais des orages éclateront en cours de journée. Ça rafraîchira un peu l'atmosphère, David. Ok, merci beaucoup Valérie. On poursuit avec quelque chose qui va rafraîchir vos aisselles. C'est une nouveauté, elle va faire parler d'elle tous les cadres sont pourtant bien là. Vestiges de gloire, douloureuse joie, vidée de l'histoire. Il était une fois un île, une aile, et l'aile s'envola. Je vais l'ambulance sur un fil de verre. Toutes mes pendules tournent à l'envers. J'amasse les heures entre toi et moi. Graveur de rancœur et d'effroi. Il faudrait en rire, c'est tellement banal mais tragédie a deux balles. Je sais, y a bien pire. Je sais, l'hôpital. Mais puis-je au moins dire que ça fait mal? chemin de croix. Pourquoi pas sourire Rien de plus normal. Mais la tragédie à deux balles. Je sais, y a bien pire. Des peines capitales. Mais je peux te dire que ça fait mal. Christophe Willem, c'était sur Radio Contact. La journée se termine sous le soleil ou alors à l'ombre. Bon, on est avec vous comme vous le savez et on vous donne euh, quelques petites astuces, quelques petits articles qui nous ont euh, bah, titillé de l'œil euh, sur Internet aujourd'hui. C'est la mise à jour. Alors, on parle de cette chaleur hein, qui nous fait transpirer de temps en temps. Et qui nous titille le nez pour le coup. Ah oui, mais ça dépend parce que tu peux transpirer sans que ça pue. Hein. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense à, tous ceux qui ont dû prendre les transports en commun aujourd'hui. C'était un peut-être un peu plus difficile que certains jours de l'année. En général, si euh, euh, tu, sens le matin, c'est que ben voilà à mon avis t'as pas nettoyé tes vêtements ou que t'as remis les mêmes enfin j'en sais rien en tout cas, tu peux transpirer durant la journée. Bah, les sportifs euh, en sont la preuve. Euh, c'est pas pour ça que tu pues. Hein. Bon, euh, là maintenant, on parle de ces aisselles qu'on va pouvoir rafraîchir. Ah oui, grâce à ah. Ah, ça c'est une bonne une bonne nouvelle. C'est une invention qui vient du Japon qui va régler ce problème des aisselles qui dégoulinent. C'est la climatisation pour aisselles. Ah. Alors c'est en fait une petite clim portative. Ah, Un ventilateur Ouais, mais plus une clim en fait que tu clipses à, ta manche et qui envoie de l'air frais. ça a une autonomie de 9 heures. Ça se recharge soit par port USB, soit par pile. Ça ne pèse que 30 grammes. ah donc ça va pas faire tomber ton t-shirt tout à non, Voilà, euh. c'est bien étudié. Alors c'est 17 euros l'unité, mais évidemment, je vous encourage à en acheter deux, 34 hein. euros la paire. <laughs> Euh, ça se passe sur le site web tanco.jp. Euh, de toute façon, toutes les infos sont sur le site radiocontact.be et sur la page Facebook David Antoine. C'est une bonne astuce. Je sais qu'il existe d'autres astuces. Hein, exactement. Alors, concernant la transpiration au niveau des, aisselles, hein, le, problème, bah, c'est pas que ça, c'est pas que ça transpire, c'est que ça puisse faire des, traces. Hein, c'est un peu dégueulasse. Hein. Donc, euh, ce qu'il faut faire, eh ben, ça, les filles euh, pourront peut-être vous aider, c'est prendre une serviette hygiénique ah ah et, euh, et, la mettre. C'est une astuce que les animateurs télé, utilisent. Ah Toi-même aussi, tu le fais Moi, je l'ai jamais fait, sérieusement, mais je sais qu'il y en a certains qui le font parce que moi, j'étais dans des studios climatisés à l'époque. Donc, voilà, tu mets, tu mets une hein. serviette hygiénique et puis il n'y a pas de problème. Gros, avantage, c'est que ça te laisse pas de traces. et puis, tu peux, tu peux te la jouer inarta, quoi. Tu vois ce que je veux dire Comme ça, sans problème. <laughs> Donc, il y a aussi une climatisation qui se met dans le cou. Ah, et donc ça c'est pour rafraîchir tout le dos et euh, voilà et sinon il y a ah. des sièges en, cuir d'une certaine marque euh, de, de ah. bagnole qui <laughs> euh, frais, oui qui euh, met ton siège en mode air conditionné. Ah, c'est pas ah, mal. Et ça, ça, ça aspire la chaleur. Ah, oh, ça, c'est bien, mais c'est cher, donc j'en ai pas. <laughs> on vient avec Don't Be et ce sera Imani, et puis suite Darling, les frérots de la Vega. This is Radio Contact. Feel good.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 j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner. Ta mélancolie en ces dimanches passés, affalés. J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère. Quand t'étais détestable, de rester agréable et j'étais sûr que j'étais doux et j'étais tout sauf ça. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi, j'ai compris le sens du mot. Touride juste pour ça. Oh my sweet tous les refrains, la sueur de ce soir. Où vous et moi, un peu par hasard. J'ai vu les premières fois des hauts, débats et tant débat sur des gens comme moi. Attention à toi, car tes fesses, moi, je m'en lasse Les gars, c'était sur Radio Contact. Jusqu'à 20h. David sur Radio Compact. Bon tiens, on a parlé il y a un instant de la climatisation pour les aisselles et <laughs> euh, ça pourrait donner euh, quelques petites idées euh, et puis quelques réactions surtout Nathan. Ah ouais, une réaction de Drakai qui dit "Ah, un diffuseur d'odeur d'aisselle pour partager son odeur corporelle avec tout le monde, mais c'est génial." <laughs> c'est que ça peut faire un peu double emploi au hein. Et puis Michael qui tag son pote François et dit "C'est peut-être le moment d'investir." Il y a beaucoup de, mecs qui, bon, n'hésitez pas à le faire en tout cas, la publication se retrouve sur ma page Facebook, vous tapez David Antoine. Bien, on va revenir dans un instant avec euh, l'actu télé et Thibault, évidemment. Euh, on parlera de l'affaire de Jean-Marc Morandini. Oui, qui donne euh, une conférence de presse actuellement. Vous savez, il est fort critiqué par rapport à ses méthodes de casting du son et tout, Douteuse, bah, il est en live, ah comme il parle en même temps, et c'est pas retransmis sur une chaîne télé. Donc c'est voilà, c'est un peu dommage. Mais enfin, en tout cas, on suit ça sur Twitter activement. D'accord, très bien. Thibault fait le point dans un instant, et puis nous, on reviendra évidemment sur le concours Ibiza, où vous serez peut-être l'un de nos prochains E. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, il y a plein de chouettes sons. Le son de la douche, par exemple. C'est le même que celui de la friteuse. avec Et de la foule qui applaudit. Bravo Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien. Euh, donc, trois... Il y a un problème Oui, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Sortez les brochettes Piquer les merguez, présenter les chipolatas, allumer le barbecue euh, Bon, c'est pas parce que t'as ramené le charbon de bois qu'il faut donner des ordres, hein. Ce mercredi 20 juillet chez Deleuze, un sac de charbon gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et on ne se défile pas Oui, euh, hein Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur leroidumatelas.be. C'est le roi du matelas Radio Contact. Feel good. Imagine Dragons I passé par les studios de Radio Contact. after all. This city never sleeps at night. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Il a gagné grâce à Radio Contact. Tu nous as envoyé les 4 bonnes réponses et bonnes nouvelles. Ah, c'est gagné Geoffrey, tu pars à Los Angeles. Voyage d'une valeur de 4000 euros offert par Radio Contact et le Good Morning, c'est génial. J'en reviens vraiment pas. Ah, est oh hyper ému, ça fait super plaisir. You Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule saute-moi au cou Embrasse-moi avant que je m'en aille Tu sais on va pas se voir beaucoup Je m'en vais le jour de nos fiançailles Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup Ne faisons pas dans le détail Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous Je m'en vais le jour de nos fiançailles Laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les honneurs commentaires. Au moi une paix saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Moi embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Radio Contact. My summertime station. My radio. Makes me feel good. Woo! Summer. Radio Contact. for you. Ooh, goodbye, my goodbye, my give me life. Girl, I gotta ooh, make it goodbye, eh. makes my body dance for you. Ooh, eh. make my goodbye, my goodbye, my give me life. Girl, I gotta ooh, make it goodbye, eh. makes my body dance for you. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna. of human rights. Ooh, get by, get by, get me life. Gotta get a ooh, get by, makes my body dance for ya. Ooh, get by, get by, get me life. Gotta get a ooh, get by, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat. le plus grand festival électro. Un événement exclusif avec Radio Contact. Merci d'être avec nous, soyez les bienvenus si vous voulez nous retrouver. Radio Contact, il est 17h. dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, I'm driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. there yet. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will take me back to Hawaii. Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me? A dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but till we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will music. Oh, yeah. summer. Summertime. Radio Contact. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar. Inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up. Don't wake me. Don't wake me up. in the city. You won't believe. Been away for some days now. No time to sleep. If your heart is a pillow, this love's the bed. Tell me what is the music inside my head? Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up, up, up, up, up, up. Don't wake me up. fall, fall, fall, fall asleep now I don't wanna fall unless I'm falling for you I don't wanna fall Радио Bon, avant de revenir sur Jean-Marc Morandini qui euh, sort enfin de son silence euh, suite au scandale qui l'éclabousse en France, eh bien, on parle de la nouvelle série Star Trek qui va débarquer euh, en Belgique sur la plateforme Netflix. Ah ouais, David, c'est une série qui est très attendue hein, des fans de la saga Star Trek qui sera lancée en janvier prochain à la télévision américaine et au lendemain de, de sa diffusion, eh bien, les épisodes seront disponibles sur Netflix dans 188 pays au monde, dont la Belgique. Et le tournage débutera seulement en septembre prochain à Toronto. Donc c'est vraiment une grosse série puisque c'est vrai qu'on l'attend. Euh, elle était annoncée depuis, depuis longtemps, cette, cette nouvelle série Star Trek. Donc c'est fait, le tournage va avoir lieu et ça sera donc disponible en janvier sur Netflix. D'accord, euh, on parle à présent de Nabila euh, qui participera, qui participera pardon, peut-être à Danse avec les stars. Ouais, en fait, il y avait des rumeurs qui circulaient depuis 2-3 jours qui annonçaient la présence de Nabila dans la prochaine saison de Danse avec les stars sur T et Eh bien non, euh, c'est confirmé, elle ne sera pas, euh, elle n'en fera pas partie. Euh, au plus ah. grand malheur des fans, elle ne ah, rejoindra donc pas. Je pense que ça aurait été pas mal. Ouais, elle ne rejoindra donc pas Karine Ferry, Julien Lepers ou encore Valérie Damido sur la piste de danse. Il y a beaucoup de fans qui sont assez déçus sur Twitter. Ils auraient bien voulu effectivement, comme toi, je pense David, avoir voir Nabila en train de danser donc sur sur TF1. Exact. Bon, on revient avec Jean-Marc Morandini dans quelques instants sur Radio Contact. il vient de donner une conférence de presse à Paris. On l'a suivi. On vous donne un rendu juste après eh bien la suite que voici. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de portugais. Bonjour, jolie madame. Hola, meu amor. Il fait beau. O dia está bonito. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc trois... Il y a un problème Ouais, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. le 21 juillet, ça défile parce que ma salade de fruits est un vrai feu d'artifice. Ça tombe bien, notre cabas de fruits de saison est à seulement 6,99€. Détail de l'offre en magasin. Intermarché vous souhaite une joyeuse fête nationale. Ouvert ce jeudi 21 juillet, horaire en magasin. Radio Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. sans se lancer un regard, un regard. Je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, la remarque. Notre entourage tente de nous raisonner, raisonner. Je pense qu'il est temps de se retrouver, retrouver. 20h sur Radio Contact. Suite de l'actu télé avec euh, eh bien, le compte-rendu de la conférence de presse de Jean-Marc Morandini. Rappel des faits d'abord. Oui, eh bien vous savez, Jean-Marc Morandini dans la tourmente depuis quelques jours suite à un article des Inrock qui publie en fait un article euh, concernant une web série qu'il a produit qui s'appelle Les Faucons, une web série donc disponible sur le net où on voit en fait euh, une équipe de foot et plus précisément les vestiaires d'une équipe de foot où bah, on voit forcément des, jeunes garçons qui sont nus, etc. Et l'article des a accuse Jean-Marc Morandini d'avoir euh, fait des castings douteux, d'avoir demandé à ces jeunes de se déshabiller et de leur avoir euh, euh, demandé des choses un peu scabreuses. Voilà. d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui a été dit lors de cette conférence de presse Eh bien, Jean-Marc Morandini se pose plutôt en victime, David, puisqu'il il réfute ben, toute, toute accusation. Il dit qu'il n'a pas couché avec un mineur, qu'il n'a pas abusé de, de mineurs. Il dit qu'il est victime de chantage depuis environ deux mois d'un animateur télé il s'agit de Marc-Olivier Fogiel. Oh euh, il a ah accusé donc euh, Marc-Olivier Fogiel de chantage. Il a décidé de lancer une procédure judiciaire à son encontre. Par ailleurs, il assure que Mathieu Delormeau, euh, célèbre chroniqueur à Touche pas à mon poste, eh bien, aurait poussé des personnes à témoigner contre Jean-Marc Morandini. il va porter plainte contre lui. Mon honneur et sali, je me battrai jusqu'au bout pour qu'il soit restauré. Il le sera donc par la justice. Il accuse aussi Chris Bieber. vous savez, c'est l'ancien ah, hein, hein. euh, famille, de, de, Justin Bieber, le Belge, hein, qui a accusé aussi Jean-Marc Morandini d'avoir fait des choses. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Donc affaire à suivre. On est dans les feux de l'amour, on peut le dire. Ouais, très bien. Bah, écoutez. et chose importante, il n'a pas répondu aux questions des journalistes. Donc il a fait simplement une déclaration, mais il n'a pas répondu aux, questions. que voilà, il aurait pu, il aurait pu répondre, D'accord, ok. Bon, écoutez, voilà. Euh, le débat, non, est pas lancé. En tout cas, il est clôturé là du côté de Jean-Marc Morandini. Affaire à suivre. Euh, rendez-vous pour ça. Dans dans télé. Chez Brico, du 20 au 23 juillet, c'est vous le roi. Présentez la couronne reçue dans votre boîte aux lettres et recevez une réduction royale de 21% sur tout. Pour les makers, Brico. Actuellement, chez Colreuth, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison Bonnie Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris. Colreuth, votre garantie des meilleurs prix. Topitz, astuce congélation du jour. Nous, laisse la congélation Topitz, tenons droit spontanément pour ne pas perdre une goutte en nous remplissant. Optez pour le frais sain avec Topitz. Aussi frais que frais avec Topitz. Radio Contact. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all You can call me what you wanna. C'est nouveau, ça s'appelle No Money. Bah tiens, si vous avez pneumonie ou si vous êtes un petit peu serré en ce moment et que vous dites tiens j'aimerais bien partir en vacances, on a peut-être une solution. Hein. On va peut-être vous envoyer à Ibiza, on en parlera dans un instant. Avant ça, est-ce qu'on a l'un ou l'autre euh, message Nathan Bah on écoute, on a un message au niveau de la météo. On dit qu'il fait 35 degrés à Arlon en ce ah, moment. Ah c'est fou ça, en ce moment euh, c'est vraiment chaud. Partagez-nous hein, sur Facebook et sur Twitter, pourquoi pas euh, vos températures en ce moment. C'est vrai qu'il fait super chaud aujourd'hui, une des journées les plus chaudes de cette semaine. Je exactement, et peut-être même de l'année hein, tant qu'à faire. Et puis je suis également connecté à Snapchat, donc si c'est plus simple pour vous, vous envoyez tout tout ça sur David Antoine en un euh, on vous attend. Bon, tiens, l'heure idéale pour un premier rendez-vous pour vous, ce serait quoi Bah, euh, un petit dîner. Ouais, donc 20h, euh, un truc comme ça. 21h plus, plus on avance dans la soirée, mieux c'est, je trouve. Alors, ah. alors toi, tu parles directement de dîner, mais moi, je suis pas trop pour. un hein. le premier rendez-vous, un dîner, ah, non, non, il faut. Moi, je trouve que l'idéal, c'est soit un café c'est pas mal. un petit café euh, euh ciné, tu parles pas. Bon, écoutez, on va développer tout ça euh, juste après Contact News parce qu'on a des avis euh, divergents et on vous donnera bah, chacun, chacun d'entre nous le moment idéal et puis peut-être l'endroit idéal. Vous allez voir, il y a une heure précise qui fonctionne plutôt pas mal. À tout de suite.

De fait, si on est vraiment fan, je pense qu'on peut trouver. Et t'as trouvé, Maïté, c'était quoi EXO. Et c'est gagné tu as remporté deux places pour le concert de BNC, événement Radio Contact, le 31 juillet oh au Stade Baudouin. Bonjour, merci. You know. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Radio Contact. Hi, Summer Station. I got that song played on the radio station. Yeah. Radio Contact. This is Justin Bieber. do you mean? Ooh, baby, I'm perfect for you. Been so phenomenally. More like the way we rock it. Summer music. Hello. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good. everybody dance. Feel good. out with you. I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline the beat drops out and the people gone, you still be there, still be there for me, child? And when the lights go out and the morning comes, you still be there, still be there for me, child? When the beat drops out and the When the beat drops out, I'm feeling good. Yeah, yeah. Radio Contact. was after 70 years. That's what he goes there for, is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little. of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Final Song sur Radio Contact. Contact News. On s'informe, on retrouve Valérie de Winter. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. On n'avait pas encore connu ça depuis le début de l'été. Le mercure a grimpé en flèche. Aujourd'hui, il a dépassé les 30 degrés cet après-midi dans la plupart des régions. De quoi ravir tous ceux qui sont en vacances. Mais pour ceux qui travaillent, eh bien, cette chaleur est souvent difficile à supporter. C'est évidemment le cas pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Clémence Kreit s'est rendue ce matin sur un chantier routier à Bruxelles et le soleil frappait déjà fort sur le bitume. Mario, tu sais aller chercher un bac pour les hommes Il n'est que 10 heures et sur le chantier, le thermomètre affiche déjà près de 25 degrés. Antonino est ouvrier, difficile de travailler dans ces conditions. On fait déjà un travail très très fatigant. En plus, la chaleur. Euh, je travaille avec un marteau pneumatique, il est quand même lourd. Seulement le marteau, il fait déjà 25 kilos. Au matin, de 6h à 9h, j'ai travaillé avec une mini-pelle de 10 tonnes de l'autre côté du chantier. Pour tenir le coup, l'équipe a changé quelques habitudes. On va se réfléchir de temps en temps dans les toilettes, on a de l'eau fraîche dans les frigos, on mange plus des fruits. Un peu plus loin, Cédric, coffreur, fond déjà sous ses vêtements. Déjà, on peut pas mettre de shorts, on est un peu obligé de mettre un pantalon. <laughs> les gants, euh, c'est pour pas se blesser le casque obligatoire, hein, bottine de sécurité, <laughs> c'est insoutenable. Une chaleur qui s'annonce encore plus assommante demain. Oui, on y reviendra dans la météo. Les consignes resteront donc d'application. Il ne faudra pas oublier de bien vous hydrater et de vous protéger des coups de soleil. Les routes belges restent mortelles. 732 personnes y ont perdu la vie l'an dernier dans des accidents de la circulation. Pas de baisse de ce chiffre pour la deuxième année consécutive. L'inauguration à la station de métro Malbec à Bruxelles de la fresque commémorative en hommage aux victimes de l'attentat suicide du 22 mars. Ce matin-là, 16 personnes avaient perdu la vie dans la station. L'œuvre représente un olivier, symbole de paix. Les familles des victimes ont pu la découvrir en avant-première hier soir à l'abri des caméras. En France, les 84 victimes de l'attentat de Nice jeudi dernier ont toutes été formellement identifiées. Ce n'est qu'une fois cette procédure terminée que les certificats de décès et les permis d'inhumer peuvent être délivrés, condition préalable à la restitution des corps aux familles. Enzo Schifo, sur le départ, il aurait présenté sa démission au poste de sélectionneur de l'équipe nationale Espoir, information de l'avenir qui n'a encore été ni confirmée ni démentie par l'Union belge. Schifo aurait pris cette décision par solidarité avec Marc Wilmots, évincé suite à l'Euro. En parlant football, une arrivée à Anderlecht, celle du Roumain Alexandru Chipchou, 27 ans, qui évoluait jusqu'ici au Steaua Bucarest. Et puis pas d'arrivée du Tour de France aujourd'hui, c'était la deuxième journée de repos depuis le départ. Les coureurs l'ont passé à Berne en Suisse. Demain, 17e étape, le peloton quittera la capitale pour se rendre à Fino et Mosson avec une arrivée très difficile, mais pour les spectateurs, une superbe vue sur le Mont Blanc. Valérie, la, Valérie, la météo. <laughs> Alors la météo va rester euh, très estivale, les, températures vont rester chaudes, on aura 30 degrés à la mairie et en Ardennes, 32 à 34 sur le reste du pays, euh, plein soleil le matin, mais des orages de chaleur éclateront l'après-midi et cette tendance aux orages nous accompagnera jusqu'en fin de semaine. Super, on est heureux, on en profite, merci beaucoup, on te retrouve dans une heure. Euh, nouveau point, dans quelques instants on va parler de quoi, je sais plus. là, la conduite est juste là. Euh, bah écoute, on va parler de euh, ah oui l'heure idéale pour un premier ah encart. Ah oui voilà, bah, important. Euh, heure ah idéale pour un premier encart, euh, Valérie. je ne sais pas. 20h 20 J'ai dit pareil. les ah. gens disent 20h. Ok, bon, très bien. Bah écoutez, on développe tout ça dans un instant. Les lieux et les heures, ce sera sur Radio Contact. the day Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance matter where you go, you know you're not alone. I'm only one. David sur Radio Contact. Merci d'être là très nombreux derrière, je le sais. On est ravis d'être avec vous euh, tout au long de l'été sur Radio Contact et même lorsqu'on partira loin à l'étranger, eh bien on restera connecté, connecté pardon à vous. Ça c'est sûr et certain. Bon, on parle maintenant des premiers rendez-vous. Euh, vous allez peut-être, hein, euh, l'été est propice au premier rendez-vous. si vous avez un premier date, pour vous, quel serait l'endroit idéal, Thibaut Oh, moi je dirais sur la plage. Bah oui, en été, voilà un petit rendez-vous. Tu fixes un petit rendez-vous par la Mer du Nord Ouais, non, ouais, la mer du Nord. Ouais, bah quand il fait beau, ça va, tu vois. Ah d'accord, ok. Bon, si c'est pas la mer du Nord, ce serait quelle mer alors euh, bah, ce serait bizarre. Ah oui, d'accord, ok. va être chaud à Ibiza, hein. on le sait. Hein. Deuxième semaine, ça va hein. Bon, allez, autre chose. Moi, un bar un peu original, je dirais. Bar original. Ouais, bar original, mais tu sais, vers 21h, après avoir mangé en fait, tu vois. T'as déjà mangé de ton côté, et puis tu vas retrouver la, demoiselle ou le monsieur en question, et euh, voilà. Ok, Lucille Bah, euh, ça m'est jamais arrivé, mais genre un festival ou un concert, je pense que ça peut être sympa. Parce que t'as as quand même un truc à voir, donc t'es pas obligé de discuter tout le temps. mais tu peux quand même le faire. Ok, donc là, la personne est un petit peu plus sensible à à hein, elle Est maline, Ah, elle est maline. Hein. Elle, fait passer des messages, l'air de rien. Hein. Moi, perso, c'est plutôt euh, les, barres euh, bars d'hôtel. Euh, d'hôtel où c'est un peu plus calme. Euh, ouais, ça fait film. Et tu dis. un, piano, piano, aussi. Voilà, et si ça se passe bien. C'est pas très loin, tu vois. Bon, alors concernant l'heure, concernant l'heure, est-ce que vous avez une idée du timing parfait Nathan disait juste après, après la bouffe. Moi je dis 20h, ouais, Bon, d'accord, ouais, c'est pas mal. 20 heures, ça permet de, prolonger. Et gros avantage, c'est arriver toujours au premier rendez-vous en disant euh, j'ai euh, style une heure tu vois Et le gros avantage, c'est que si tu dépasses, elle se dit oh, franchement, ah, il a passé plus de temps, Il il m'accorde du temps et tout, <laughs> je vais annuler ce que j'ai. Si par contre, euh, après une heure, ben, ça se passe pas, tu peux vite dégager. Euh, c'est la technique, une technique américaine qui a porté ses fruits à euh, de nombreuses entreprises <laughs> Bon, on va développer dans quelques instants l'heure idéale. Est-ce que vous en avez une Oui Non Eh ben, développez tout ça sur les réseaux sociaux, on est connecté Oui, il y a déjà pas mal de réactions là sur Facebook. David-Antoine, j'en lis une peut-être Une, vite fait. Allez, Eric, il a déjà le scénario classique en tête. Hein. Il dirait, je dirais 19h pour un bon petit rancard avec resto, puis cinéma, une balade au bord de l'eau pour bien finir la soirée. Ensuite, on la ramène jusque devant sa porte et on attend le SMS au prochain rendez-vous. <laughs> On attend le SMS. Eh très très bien. On attend toujours le SMS. Eh summertime Radio Contact. Happy summer. Radio Contact. Te de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire, la même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. pas Qu'il soit celui qu'on chuchote Ou celui que l'on crie Que ce soit son nom qu'il le porte Ou qu'il crève anonyme Qu'il soit de ceux qu'on acclame Ou de ceux qu'on regarde sans voir Qu'il porte la femme Qu'il s'éteigne seul dans le noir tous un peu I. se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Radio Contact. All the hit music. I got that fire in my soul. My summer music. My summer music. Oh yeah. Radio Contact. And the leaves turned brown. I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear. I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. fun. Oh, yeah. 20h. David est sur Radio Contact. Avec Nathan, avec euh, Thibaut, avec Lucille, mais aussi avec euh, Julien, notre jobiste, hein, qui est là mhm. pendant un mois, un mois moins un jour. Hein. Ah, ça, eh, ça passe à une vitesse VV hein. c'est incroyable. Bon, euh, Julien, toi qui es un grand séducteur, on peut le dire. Ah, non. Non, <laughs> ah, non, non, cru. Ouais, ouais, ah bah voilà, ah ça, a donc il, peut plus le dire maintenant. <laughs> Euh, dis-moi, euh, quelle est l'heure idéale euh, Quelle est l'heure à laquelle tu as eu ton premier rendez-vous avec ta copine Oh, il devait être quelque chose comme 22, 23 heures. Ah, une belle heure aussi, hein, ça. s'est bien terminé dès le premier soir. Ouais. Ah, séducteur, Bon, allez, euh, on s'intéresse maintenant à vos messages et vos réactions. Ouais, il y a la technique de Laurence sur Facebook, David Antoine, qui dit euh, tôt en matinée histoire de prolonger les rêves ou. Oh pas tôt en matinée <laughs> suis d'accord, je suis d'accord. Et puis se dire, euh, au contraire, justement, se dire que ce n'est qu'un vilain cauchemar, mais pour un premier rendez-vous avec ah. toi, David, peu importe l'heure. Oh, c'est mignon. entre 16h et 20h, ce sera parfait. <laughs> et puis un message de Fabrice de Fallet qui est un, rien flippant. Hein. Il dit éviter les restos et ciné, privilégier les activités qui font bouger comme le shopping, promenade, etc. où on a l'occasion de toucher euh, légèrement et régulièrement l'autre. <laughs> Ah, ah, ah il, va direct. Tactile. Hein. tactiles. Hein. fait, faites une belle chasse de Pokémon. Ça y a rien de tel. <laughs> Si, si a est un petit peu connectée, il euh, y a moyen. Bon, alors quel est le moment idéal, Lucie Eh bien, écoute, ce n'est pas le soir. On s'est trompé. Ce n'est pas non plus l'après-midi. L'idéal, en fait, c'est le petit déjeuner pour ah, le premier rendez-vous. Donc Laurence avait raison, tout à fait. Alors c'est logique parce que déjà le matin, souvent t'es euh, voilà, frais, t'es euh, es dispo, t'es bien réveillé. Euh, en plus, tu viens pas de passer une sale journée, donc tu te dis pas, je préférerais être chez moi devant une série plutôt que plutôt qu'au resto avec elle ou avec lui. et puis surtout, voilà, tu as l'excuse que tu donnais également David de dire que t'as quelque chose à faire après si ça se passe mal. Vu que c'est le matin, c'est le petit déj. Après, tout le monde au boulot, donc voilà. Ouais, mais alors il y a encore une excuse suprême, c'est si vous faites ça le soir et que le lendemain vous travaillez et vous lui dites par exemple je travaille super tôt euh, demain donc je vais pas pouvoir rester très très tard. Si par contre tu restes un peu plus tard et que le lendemain tu te réveilles alors alors que tu as passé une courte nuit parce que voilà, tu es resté un peu plus tard que prévu, Là, elle va se dire toute la journée, il va penser à moi parce qu'il s'est réveillé un peu. Euh, le... Tout le monde a noté que David Antoine avait genre 50 tactiques de drague. Ah, <laughs> Mais c'est normal en même j'ai 34 ans au bout d'un moment. Bah, c'est vrai, t'as un peu de vécu, hein, Thibaut, c'est vrai. Bah ouais, je suis comme, comme toi, David. Je viens d'acheter un sèche-cheveux sur vandenborg.be. Et vous savez quoi J'ai pu le retirer 30 minutes après en magasin. Mais j'aurais pu aussi le faire livrer chez moi le lendemain, même le dimanche. Gratuitement Et si j'ai besoin d'un appareil d'urgence Sans me déplacer Je peux le faire livrer dans les deux heures. Alors si vous me demandez si je suis contente de Vandenborg, je peux simplement vous dire oui, très contente. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be. Elle a gagné grâce à Radio Contact. 4 chèques parfum de 50 euros, 200 euros pour t'acheter du parfum, 200 euros pour te faire plaisir, Lydia. Oh, c'est pas vrai Oh, c'est oh, génial Ah bah, je suis ravi pour toi. C'est qui la meilleure des radios Radio Contact You know Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact summer. Radio Contact. My summer station. Your, your station for the summer. Hey, what's up? It's Megan Trainer. If I was you, I'd wanna be me. Turn the bass up. Hey, hey, hey, this is Justin Timberlake. It's summertime. This is what you came for. station. Turn it up. It's story time, baby. Hey guys, it's Alessia Cara. Waste time, we can turn back time. Waste time with the masterpiece. Summer hits. Radio sur radiocontact.be et retrouvez votre horoscope avec Patricia Milis. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Alessia Cara est passée par les studios de Radio Contact. I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here. Somewhere in the corner, under clouds of marijuana, with this boy who's and I can hardly hear. Over this music, I don't listen to it, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, oh, oh, yeah. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Radio Contact. que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé, tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie, ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ce qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement te rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd, mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants. Que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher, bien avant d'être apaisé. Il m'a fallu la peur pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. It's summertime. Ma radio préférée, c'est Radio Contact. One more time, one more time, time. Radio Contact, c'est ma radio. Radio Contact. My summer station. Votre radio. Thank you. Radio Contact et merci d'être là, il est 18h. is my new direction. My score was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. Ooh, I fly the part of empty sky. Japan. something more. One day I'll stop it all, It's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind. Radio Contact. My summer station. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencard que j'ai envie d'accepter. Avec toi, c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. Hmm, j'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, S'il n'y a qu'à toi que je plais je me dis que c'est toi, je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs. Juste comme ça, Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi. 소리미 c'est que tu y crois. Tu es celui qui 20h. David sur Radio Contact. On était en train d'expliquer un truc euh, sur internet euh, à, Lucille <laughs> et sa réponse était quand hein. même assez incroyable. Hein, hein <laughs> Internet <laughs> oui, euh, www.com Non, non, c'est pas ça, Lucille. on va parler de maquillage, on verra. Hein. Ah bah parlons-en. <laughs> Ah bah, allez, vas-y, <laughs> vas-y. Thibaut, il crame au maquillage. Comme ça, les deux doigts dans le nez. Bon, allez, euh, on s'intéresse au cinéma. Le cinéma où personne n'ira ce soir, du moins, euh, bah, bah euh, il n'y aura pas un grand hein. monde. Je crois hein. qu'on peut se rafraîchir au cinéma. Hein. Il on peut se rafraîchir. exactement. Dis-moi tout, les sorties. Independence Day 2, David. Euh, que tu allé le voir en, en primeur absolue et il a dit bof bof. Qui c'est qui a dit ça Dédiqué. Ah bon ben c'est vrai que c'est moins bien que le 1 paraît-il. Euh, alors une partie du casting est au rendez-vous. On retrouve Jeff Goldblum qui interprète à nouveau le rôle d'un analyste informaticien et Bill Pullard qui a pris un petit coup de vieux en tant qu'ancien président des États-Unis. Alors le scénario euh, du film bah, nous fait penser au premier volet. Hein. C'est une attaque d'extraterrestres qui prévoit d'anéantir toute l'humanité. Alors il y a beaucoup plus d'action que dans le premier film avec une montagne d'effets spéciaux, David. Voilà apparemment, c'est moins bien que le 1. Le scénario est un peu moins bien écrit. Voilà. Le bon gros géant. Ouais, c'est un film réalisé par Steven Spielberg qui revient à la réalisation pour enfants. Euh, en fait, le film raconte l'histoire d'une petite fille euh, qui vit dans un orphelinat et qui va faire la rencontre d'un gentil géant qui va lui faire découvrir le pays des géants. Sauf que les géants, ben, David, ne sont pas tous gentils. Il y a certains mangeurs d'hommes qui vont envahir le monde des humains pour euh, les dévorer. Et la fillette, accompagnée de son beau grand géant, va tenter de les arrêter. Alors c'est un film plaisant à découvrir, surtout pour les enfants. Comme quoi Steven Spielberg, il sait tout faire. Qu'est-ce que tu fais sur Internet, Tintin euh, J'étais en train de, poster un truc là euh, sur un réhabitant sur Facebook. Non, non, non, t'étais sur ton frère, euh, voilà, en train de dire des trucs. Hein On salue toute la famille voilà. qui nous écoute là, on sait, ils sont tous au taquet. Bon, on continue et on termine dans quelques instants, Thibaut, avec débarquement immédiat. c'est ça Contact. Oh, trop bien ce <laughs> ah, Sortez les brochettes Piquer les merguez, présenter les chipolatas, allumer le barbecue euh, Bon, c'est pas parce que t'as ramené le charbon de bois qu'il faut donner des ordres, hein. Ce mercredi 20 juillet chez Deleuze, un sac de charbon gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et on ne se défile pas Oui, euh, hein Deleuze, bien acheté, bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez, go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Hmm. Quoi, t'es sûr Mais il n'y a même pas l'air con, on va crever de chaud. Mais non, attends. Euh, on la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Elle est pas belle la vie Chez Bricoplanite, c'est mercredi 20, vendredi 22 et samedi 23 juillet, moins 21% sur un article au choix. Plus d'infos sur planite.be. Bricoplanite, tout pour la maison. Radio Contact Comme des frères On a marché sur le même chemin D'où je viens On suit les lignes de la main Comme On n'a pas peur du lendemain Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Comme une promesse qu'on ne peut casser. Oui, oh, oh, oh, oh. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Les souvenirs qu'on ne peut chasser sont les plus beaux. cacher le chagrin d'où je viens. De nos larmes, tu ne sauras rien. Comme des frères, quand on chante, on se souvient d'où je viens. L'amitié, c'est comme un refrain. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Comme une promesse qu'on ne peut casser. Oui, oh, oh, oh, oh. Les saisons ne feront que passer. Le temps ne pourra rien effacer. Les souvenirs qu'on ne peut chasser sont les plus beaux Tu et j'en Unis pour toujours Tu et j'en Avec le vent et la soleil Tu et j'en Comme la mer et le soleil Je me souviens toujours Quand la nuit descend, quand la nuit m'attend Quand j'ai peur, je me souviens j'ai dans l'air sans tout le courage et la force des miens. Quand le jour se lève, les yeux pleins de rêves et d'espoir, je me souviens, tu ne seras jamais loin. Touillot euh, sur Radio Contact. Merci d'être là, très belle fin de journée. Bah, on est ensemble jusqu'à 20h comme d'habitude. Bon, euh, toute l'équipe est là, euh, fidèle au rendez-vous, et ce sera comme ça durant toutes les vacances, sauf qu'on prendra 15 jours, hein. fin du mois d'août. Hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, les deux dernières semaines, on sera déjà pas de vacances Non, non, non. Pas encore aucune destination pour l'instant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va à Ibiza les deux premières semaines et que tout à l'heure, on prendra euh, l'un des gagnants euh, des 10 clés et euh, il aura peut-être une chance de nous accompagner avec trois de ses amis à Ibiza. Ouais, exactement. On, reviendra d'Ibiza et certains disent bah, ils sont déjà en vacances pendant 15 jours, ils vont encore prendre des vacances. Ah bah oui, ah, c'est le boulot qui veut ça, c'est hein, pas nous, hein. c'est pas de notre faute. Hein. Toi, tu vas partir, Nathan euh, Ouais, je vais repartir à la Réunion. Oh, ah, ouais, bien, ah, ah ouais, ah ouais. Ok. Euh, moi, je sais pas encore, mais euh, peut-être euh, dans le sud de la France, je sais pas. Moi, en Bulgarie. Bulgarie, pas mal, c'est original ça. Hein. Et, notre jobiste ah, en Belgique. <laughs> en Belgique Avec le pognon que tu vas te faire grâce à <laughs> ce job d'étudiant, tu pourrais peut-être partir, non c'est une idée, mais tant que maintenant rien de prévu. D'accord, ok. Bon, allez, débarquement immédiat cette fois-ci. c'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui raccompagne un voyou dans son pays, sauf que ce n'est pas le bon gars et c'est pas le bon pays. avec Mehdi Sadoun et Harry Habitant, Harry Habitant qui est passé par chez nous, par les studios de Radio Contact il y a quelques jours. Écoutez. C'est l'histoire d'une histoire d'amitié entre un policier et son prisonnier, quoi. Voilà. Ce film, il est entre le bon Dieu et Very Bad C'est une amitié euh, qui fait qu'à un moment donné, dans le film, bon, c'est un twist dans le film, euh, le flic va se retrouver dans la position de l'immigré parce qu'il lui aura jeté tous ses papiers à la mer et il va se retrouver à Lampedusa. Donc euh, euh, c'est là où ça va être très très fort, où c'est là où le scénario est très bon quand même, c'est que ben il va vivre ce que ce que Mehdi, le rôle de Mehdi, Karzaoui dans le film a, vécu. Euh, c'est vrai que c'est assez jouissif, c'est un peu le jeu, du chat et de la souris en fait dans, dans ce film. C'est une très belle comédie d'aventure avec des dialogues magnifiquement écrits de Philippe de Chauvron. Voilà, et l'interview d'Harry Habitant euh, est disponible sur le site radiocontact.be, l'interview filmée. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc 3... Il y a un problème Ouais, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Actuellement, chez Colreuth, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison Bonnie Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. I'm feeling good.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 down, I'll take it slow, make you lose control. Where, where, where, where, where, where, where, where, where, where, where, where, where, where. Cause if you're down, cause if you're down, cause if you're down. I need a one dance, got a Hennessy in my head more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Tiens, vous êtes très nombreux à nous retrouver euh, à l'extérieur, hein, euh, à l'extérieur de la radio et me poser la question euh, tiens, partez bientôt à Ibiza Bah ouais, on part bientôt à eh Ibiza. Si vous n'avez pas encore tenté votre chance, faites-le www.radiocontact.be. Dans quelques minutes, on va appeler l'un d'entre vous qui va peut-être partir avec nous pour une semaine de folie à Ibiza où on sera dans la Villa Radio Contact. Avant ça, vos messages. Ouais, message de Contessa qui, qui est arrivé sur Facebook, David Antoine, sur ton mur, hein, David. bonjour à l'équipe 20, nous vous souhaitons bon courage avec cette chaleur surtout, et c'est l'heure de l'apéro, à votre santé, ah. signé La Comtesse. <laughs> Eh, La Comtesse. Eh, la eh ben, écoutez, on est en studio ici, climatisé, ça va. On, hein. eh, on va peut-être faire un barbecue demain. Oh ouais. Ah, ouais, comme ça, ah. improvisé. Excellent. Eh, j'aimerais bien faire un barbecue. Et c'est possible euh on va essayer. on va essayer. Bah oui, euh, maintenant on a on a un, euh, étudiant. <laughs> donc donc voilà, on peut on peut se permettre de faire un barbecue quand on veut. Hein. Excellent. Oui, mais c'est vrai. Ok, autre message. Okay. <laughs> Un autre message de Stéphie. On sent a réactivité, hein, on s'en créatif. Bam, hein. bam, bam. Il lève la main. Je... OK euh, ah, euh, voilà moi j'ai une voiture noire siège noir pas de clim et pas de vitre électrique oh. je suis en short <laughs> courage les gens à mon avis voilà c'est son message ok il n'y avait pas un troisième c'est tout ah, ok d'accord super merci Nathan en tout cas euh, <laughs> très bien on appelle l'un d'entre vous qui s'est inscrit sur radiocontact.be pour peut-être partir à Ibiza et en tout cas pour tester la nouvelle voiture Seat ATK dans une journée trip découverte donc soyez bien au taquet si vous si vous, vous êtes inscrit allez Alice on Roof arrive juste avant 18h30 et puis ce sera l'heure de retrouver Contact News prépare le barbecue pour demain. Qui veut venir Vous Ah ben n'hésitez pas. Euh, vous passez par ma page Facebook. dis moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Eh. Où t'es, où Où t'es, où t'es Où t'es, où t'es Où t'es, où t'es, Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables Serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables Hein Dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça Faut le c'est de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts Eh Où t'es, papa, où t'es Où t'es, papa, où t'es Où t'es, où t'es où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Eh, où est ton papa eh, Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Eh, so kind You forgot that time, didn't you? No, you can't deny This is the last time Fight against you No, you can't deny This is the last fight Fight against you And music all around The beat is on the ground I'm ready for the show, show, show If you saw me that night time, didn't you? No, you can't deny this is the last time. Fight against you. No, you can't deny this is the last fight. Fight against you. the show, show, show. The magic of the night, dancing till the light. Oh, come on. Contact. Happy summer. Radio Contact. It's Red One. It's Mr. Lover, yeah. Na na na na. Ooh na na na. Enrique and Baby Serena. Wide awake, wake, wake to 6 a.m. Time to work. Let me make, make, make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, hush, hush, don't tell no one. Undercover, Mr got enough, enough, enough to turn you on. So, baby, just keep it a little secret. What they don't know won't do them no harm. We can do mouth to mouth when no speaking. We can see eye to eye. them Soraya. Waiting long, long, long to get your call. And don't you need somebody around this? You're alone, alone, alone. You want me now? I'm inside all night, straight through the night. I'm on, run, run, the red, red lights. I'm inside, couple of your up all night. Then take it slow, slow, slow with you all night. Talk to me, baby, just keep it our little secret. What they don't know won't do Red One, Don't You Need Somebody C'était sur Radio Contact. Contact News. Oui, on retrouve l'info et toute l'info avec Valérie de Winter. Bonjour. Euh, bonjour David, bonjour à tous. Le long week-end du 21 juillet se prépare notamment sur les sites touristiques. Beaucoup feront le pont vendredi au lendemain du 21 juillet. À la côte, par exemple, vu la météo estivale, on s'attend à accueillir en quatre jours pas moins d'un demi-million de touristes d'un jour, auxquels s'ajouteront ceux qui logeront sur place. Les hôteliers annoncent un taux d'occupation de 95% minimum. Beaucoup d'endroits affichent complet. La fête nationale qui se prépare aussi à Bruxelles des rues ont déjà été fermées à la circulation. La STIB adaptera son offre. Certaines lignes seront interrompues ou déviées en raison des festivités. D'autres seront prolongées jeudi soir après le feu d'artifice. Et pendant ce temps, avec la météo très estivale, le niveau 2 de la phase d'avertissement du plan ozone et chaleur reste activé jusqu'à jeudi midi. Il faut se méfier de la déshydratation. Je vous propose d'écouter attentivement ces quelques conseils qui nous seront encore fort utiles demain avec Lorenz Cuvelier. Il est médecin général il faut boire, il faut euh, comment tâcher de d'adjoindre éventuellement un peu de sel, un peu de sucre pour que l'eau puisse être retenue. Bon, il faut pas boire de façon excessive, mais enfin, il faut quand même se dire qu'un litre ou deux d'eau en plus sont quand même parfois nécessaires avec des fortes chaleurs. Et de l'eau, évidemment. Je veux pas être euh, intransigeant, je veux dire euh, des limonades ou quoi peuvent peut avoir un intérêt, mais l'alcool déshydrate par contre. L'alcool, le café, un, un, peu aussi. Donc, on peut pas s'hydrater vraiment de façon valable avec du café ou du thé parce que ça peut un peu désentailler. Mais du moins qu'on boive, c'est important. Une interview de Pauline Laurent. Les trois jeunes à l'origine des tirs à blanc hier soir à Liège ont été remis en liberté. Leur mauvaise plaisanterie avait provoqué un mouvement de panique hier sur la place de la République française. Tous les trois étaient en larmes lors de leur audition. Ils se sont rendus compte de l'énormité de leur bêtise. Ils sont donc libres mais comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel pour menaces par geste et port d'armes. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars a inscrit 300 recommandations dans son rapport sur le travail des services de secours. Elle préconise notamment une communication plus directe des décisions du centre de crise. On se souvient du couac dans la transmission de la décision de fermer le métro de Bruxelles. Patrick De Waal est le président de cette commission d'enquête. On a constaté qu'il a fallu un certain temps avant que cette décision soit en fait communiquée et euh, appris par, par, les responsables euh, de la société euh, STIP. Donc dans le futur, on a ajouté une ligne de communication qui peut émaner du centre des crises et qui va directement vers les concernés. Aujourd'hui, c'était la STIP, demain, ça peut être les chemins de fer ou d'autres euh, sociétés qui doivent exécuter ça dans les minutes. On ne peut pas perdre du temps à ce moment-là. Enfin, la Belgique recevra le Brésil en barrage pour le groupe mondial de la Coupe Davis de tennis. Un bon tirage d'après le capitaine Johan Van Erck, surtout parce que les rencontres auront lieu ici à domicile. Les matchs se joueront du 16 au 18 septembre. Allez Valérie, on s'intéresse maintenant à la météo. Alors ce sera encore plus chaud demain David, de 30 à 34 degrés sous le soleil demain matin, mais ça ne durera pas. Une série d'orages de chaleur éclateront sur tout le pays et les températures retomberont jeudi autour des 23 à 28 degrés. Ça devient insupportable. Exactement, tout à fait. plus on préfère. Hein. Merci beaucoup Valérie. On continue avec Black M. Radio sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. T'étais du rien à foutre Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute Et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous Sur ma route y a eu un tas de bouchons la vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, en meurt. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure compte plus les soucis, de devra devenir fou, oui. Une vie de route sur ma route. On m'a fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce compte plus les soucis, de quoi devenir fou. envoie à Ibiza avec David et l'équipe du 16-20. Excellent, bah excellent, <laughs> excellent. alors, pour, pour, info, on a déjà eu France et Wassila euh, avec nous au téléphone qui ont remporté l'une des dix clés euh, de la nouvelle Seat ATK pour une journée trip découverte. Ce sera le vendredi 29 juillet. Parmi ces dix clés, bah, il y en a deux qui vous donneront accès à une semaine de vacances avec trois de vos potes à Ibiza. T'as une question concernant la voiture, toi euh, non, non, non, oui. Euh, alors, il paraît aussi, il y, a une caméra de, recul dans cette voiture. Possible. Eh ben oui, parce qu'en fait, c'est une voiture hyper connectée. donc, en effet, il y a une caméra de recul, ce qui est plutôt pratique. Euh, <laughs> pour se garer, mais bon, tu n'as pas le permis, tu ne sais pas ah, forcément ce que c'est, mais euh, tu. C'est <laughs> d'ailleurs. C'est très très pratique. Pardon, pardon, David Quoi De quoi Rien, rien. <laughs> Allez, on va appeler une personne. Ouais, qui s'est euh, inscrite, sur radiocontact.be. Une personne qui s'est inscrite sur radiocontact.be. Ah, Thibaut. Oui. Ouais. T'as internet, hein, t'as pas de bagnole, mais t'as internet, j'espère. Ah ça, évidemment. D'accord. <laughs> on est dans quelle région, on le sait euh, Oui, on est du côté de Mons. D'accord. Enfin, si la personne veut bien décrocher. Bon, on espère Allô ah Allô euh, Pietro Oui, c'est bien lui. Bonjour, c'est Radio Contact à l'appareil, face du moins. Euh, l'esclave du dauphin, à savoir euh, David Antoine, ça va Ça va et toi Ouais, plutôt pas mal. Pietro, on est dans la région de Mons, c'est ça oui, tout à fait. La même que la tienne. Ah oui, c'est vrai. Bah, exactement, moi je viens de la région. Hein. C'est, Mons même Ouais, ouais, Mons même, le dragon, le doudou, la euh, Le petit singe, hein, voilà, euh, aux herbes, euh, chez Billy, la friterie, ainsi de suite. Voilà. Bon, il paraît que tu serais intéressé à l'idée de venir avec nous à Ibiza. Et pas qu'intéressé, hein. Ah bah j'imagine, tu viendras avec qui, tiens <laughs> Avec qui Bah, deux bons potes et, ma petite Sabri. Et ta petite Sabri Ah, le mec, qui il est casé alors ah, il est casé, ouais. Donc il va pas faire de conneries à Ibiza. <laughs> <laughs> c'est plutôt elle qui va, qui va bien me faire découvrir pas mal de choses. J'ai peur. <laughs> bon, Pietro, euh, le principe est simple. On va te donner une clé à présent. Une clé qui te permettra d'aller faire un petit road trip avec euh, Seat. Et puis, euh, bah, derrière tout ça, peut-être un accès à Ibiza et trois tes potes. Voilà. Ah ben c'est fun hein. Ok, oh. bah écoute, euh, bah, félicitations d'ores et déjà et puis euh, euh, rendez-vous dans quelques jours ici chez Radio Contact pour que tu puisses tester la voiture, c'est dit Terrible, c'est vrai, super. <laughs> Bonne chance eh ben, Et bye alors hein. Eh ben, et bye alors hein. Seat, Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis nous ce soir Non, je peux pas, je suis pris. Ah, qu'est-ce que tu fais Bah, je dois liker toutes les photos de belle-maman pour me faire bien voir, prendre des photos des plaques que j'ai ratées, leur appliquer un fil pour qu'ils aient l'air trop appétissants, changer ma photo de profil, la rechanger, la re-rechanger pour revenir à ma première photo, chanter sur des films de karaoké que je trouve sur YouTube, me filmer, les poster, aussi envoyer un mail à ma tante qui est restée au bled pour lui demander quand c'est qu'elle revient parce que j'aime trop son couscous. Ah, ok. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be slash qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger mm, Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche.

Thank you. Euh, est avec vous jusqu'à 20h, vous le savez. Et lors de cette mise à jour, on est tombé sur quelque chose, à savoir le nouveau Justin Bieber. Ouais, bah ça reste un teasing, David. c'est hein, très, très, court, hein, Très très court. C'est euh, un extrait de Cold Water, euh, un titre qui va sûrement cartonner comme tout ce que fait Justin Bieber ces derniers temps. Ouais, il va sortir ce vendredi 22 juillet officiellement, donc c'est dans, dans 3 jours. Mais là, on a un petit extrait de, 10 secondes vraiment intéressant. On le découvre. concernant la, qualité du son, ah euh, on a <laughs> l'impression que c'est Thibaut qui l'a chopé sur internet. C'est ah pas moi là, j'avoue. Alors, eh, alors excuse-moi Thibaut, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de plagiat parce que c'est quand même euh, ta <laughs> touch. Hein, c'est vrai, hein, d'avoir des sons un peu pourris comme ça. On a quand même pu reconnaître euh, un groupe qu'on connaît bien. Ça vous fait pas penser à quelque chose À Major Laser. Bah oui, parce qu'il bosse avec Major Laser pour ce titre. Et ah franchement, ça ressemble beaucoup à ce que font. Major on bah, retend l'oreille. Alors, si vous pensez avoir des crasses dans les oreilles, <laughs> c'est pas ça. C'est juste la qualité. tu disais Il s'annonce très très lourd, forcément. il s'annonce très très lourd. Alors, euh, on, va, on va décrasser tout ça, hein, on va nettoyer tout, le, tout foutoir, et puis euh, voilà. Et Bieber qui sera euh, en concert chez nous, hein, ce sera au mois d'octobre, les 5 et 6 octobre à Anvers. Exactement, vous ouvrira à mon avis des places pour ce concert. À ne pas rater, ce sera avec Radio Contact. Actuellement, chez Colreuth, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison Bonnie Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Cet été, avec les forfaits Vous Mobile, profitez d'un smartphone comme le Samsung Galaxy J5 pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro <laughs> C'est-à-dire l'équivalent de du petit parasol en papier dans votre Morito ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à vous mobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible dès 6 euros par mois. Chez Brico, du 20 au 23 juillet, c'est vous le roi. Présentez la couronne reçue dans votre boîte aux lettres et recevez une réduction royale de 21% sur tout. Pour les makers, Brico. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire Mi daresti la crema solare. Je t'enduis le dos Te la spalmo sulla schiena Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur radiocontact.be. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. Radio Contact vendredi, 16h20 sur Radio Contact. C'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Oui, Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20 sur Radio Contact. Radio Contact. Selena Gomez en concert avec Radio Contact. Radio Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad. But I don't think they really understood when I said that I wanted to be in Hollywood. I told them I'd be singing on TV the other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good. know which place I'm from. I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice. Where new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said. Radio Contact. My Tu les mecs comme moi, très souvent ça déçoit, très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Je te mentirais des fois pour entrer tard le soir. Faut que tu saches, ma grande, je ne suis pas un mec pour toi. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Je ne suis pas un lover, lover, lover. Je je me comporte comme un lover. Donc, donc, donc, je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Yeah. sais les filles comme moi font pleurer les gars. Comme toi au début, tu penses me tenir, c'est parfait. Je te laisse croire que je suis naïf, t'as l'espoir que je t'obéisse. Tu finiras par attendre et ça peine. Tu crois qu'une fille comme moi, En est à son coup d'essai. Moi j'infiltrerai ton phone, tel 4 ans. Si tu me rends mes affaires, je finis. quand tu j'en j'enfile mes meilleurs habits, j'ai un problème comme Nicky, j'ai changé, c'est bien plus qu'un petit coup de pouce. Cendrillon, bibidi, bobidi, bou T'es foutu si je te laisse dans cette situation. Ah, un, un, plus de cadeaux, C'est l'ombre de mon nom, pussy ah. Cindy, sois pas fâché pour t'oublier, j'ai dû t'imaginer en train de chier. Euh, regarde-toi dans la glace, j'étais peut-être le seul type qui n'avait jamais vu le Pink Paradise. Oh shit, bye, t'es plus de la mif, on va te négliger comme l'ami d'un ami. Je vais te présenter à Karl Lagerfeld vas-y file. Tu penses à qui quand je rentre sur le beat À toi qui disais vite game sur un beat mais c'est quel titre Maintenant dis-moi qui te met la pression sur le beat. Et si tu danses, c'est que vita game s'ancrait, on fait un hit. Tu vas regretter tous ces moments à t'accrocher comme ça. Comment regretter quand c'est moi qui décide que tout s'arrête là? tu reverras plus demain tu m'as pris pour une copie du roi. Je t'avais prévenu, je ne reste pas. Je t'en prie, je ne te retiens pas. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. comme je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc, donc, donc, je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Yeah.

we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can live a lie. Run you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was me. Yeah, you, you me. I put you high up in the sky and. ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wreck. On va parler du papier à bulles dans un instant qui va peut-être vous servir euh, à manger, c'est ça Ouais, c'est ça, à faire des petites recettes. Attention, il ne faut plus exploser le papier à bulles. C'est fini maintenant. Ouais, c'est une priorité absolue. Ah, euh, soyez très attentifs. Justin Timberlake arrive, mais aussi euh, Justin Bieber, tiens. Radio Contact, il est 19h.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 my eyes are it Moving so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop And under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well you already know So just imagine Nothing I can see but you when you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

David, Justin Bieber. On écoutait tout à l'heure un nouvel extrait de Justin Bieber. C'était That Power. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Quand je vois ma tronche sur Contact Vision, je me dis qu'il serait temps de prendre des vacances ou des couleurs. Enfin, il faut faire quelque chose, hein, c'est plus possible. Bah, hein. ça tombe bien. Oh, mon Dieu. Euh, vous me voyez pendant 4 heures je suis vraiment désolé. Non, mais très sincèrement. Ça va, ça va. ça va pas. tu reviens en plus de chez le coiffeur aujourd'hui et tout. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû mettre un peu de gel. Hein. Eh, les budgets sont ce qu'ils sont. Hein. <laughs> bon, euh, on parle maintenant du papier bulle. Bah Vous savez, le fameux. Ah, ah, jouissif hein, ah, lorsqu'on euh, lorsqu'on euh, s'amuse un petit peu avec. Attention, faut plus le faire. Eh ben non. Terminé, attention. apparemment, il faut plus éclater le papier à bulles. Euh, et il y a une raison bien précise pour ça. Alors, quand j'ai commencé à en parler avec euh, Didier, le, chef de la rédaction de Contact News, il m'a dit Ah, pourquoi Parce qu'il y a de l'azote dedans, il y a du gaz qui pourrait être dangereux. Eh ben non, pas du tout. Mais c'est juste que à la place d'éclater ces bulles, on pourrait en faire des bonbons. Je suis tombée sur un tuto sur Internet qui est génial. En fait, tu dois fabriquer <laughs> c'est plus ou ça. Hein. c'est complètement ça. Tu dois fabriquer une sorte de petite euh, gelée. En fait, on trouve ça dans les supermarchés, des préparations pour faire des, gelées genre goût fraise, goût citron. Tu fais ta petite préparation. Ensuite, tu te munis d'une seringue et à l'aide de la seringue, tu vas pousser le, le produit euh, qui va se gélifier dans les bulles et elles ne vont pas exploser comme ça, elles vont simplement se remplir. T'attends quelques instants et ensuite bah, tu déballes et t'as des bonbons, tout simplement. Ah ouais, ok. Alors euh, ouais, attends, parce que, euh, que, un tuto tu, internet. que, tu, que tu pètes euh, les bulles ou pas. Ah bah non, tu peux pas parce que si tu exploses la bulle, tu pourras plus la remplir avec une seringue. Mais la bulle, elle est morte. Eh bah elle ouais, elle est morte en quelque ah, sorte. <laughs> bah tu peux la remplir quand même avec une seringue. Ah bah non parce que non parce que ça va sortir le liquide. Non non, il faut vraiment que tu l'injectes. Il y a un trou dedans, hein, ça a explosé. Ah D'accord. Non non, c'est pas possible. Ah oui, d'accord, ok, ah oui, ok. Il faut que que injectes le liquide dans la bulle. Ok, donc ça fait un grand, ça fait un gros trou lorsqu'on lorsqu'on pète une bulle. Ah bah oui, complètement, oui, tu l'as ah, moi, je pensais que, Non, mais moi je pensais, que, je pensais que ça faisait un tout petit trou en fin de compte. Ah non, non, non, elle est, elle est morte quand même. Ouais, parce que vous, vous pétez pas, <laughs> vous pas vos bulles euh, de la bonne manière. Non, on pète pas Il faudrait que tu hein, regardes le tuto comment péter une bulle. <laughs> Et euh, ça pourrait, ça pourrait peut-être le faire. Bon, euh, très bien. Bah alors voilà. Ou alors tout simplement, vous allez dans un supermarché, vous prenez un sachet de bonbons et vous revenez <laughs> et vous continuez à vous amuser. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez essayer un large choix de produits en magasin et recevoir des conseils professionnels de nos spécialistes. Plaisir garanti. Mediamart, je ne suis pas fou. Ce week-end, vous allez en Ardennes Oh, regarde là-bas Oh, il est beau le chevreuil Oh oui Ou bien dans un bon restaurant hum, hum. Il est bon le chevreuil, hein Oui avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et ce jeudi, c'est le 21 juillet. Votre week-end dure encore plus longtemps, avec un billet valable du jeudi matin au lundi soir. Infos et conditions sur le train.be. Le train C'est fait ces gestes que je n'ai pas su t'accorder Oui je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes Tu sais je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma taille Et dans la nuit, tu vois que tu moi je t'en prie, tu as le plus beau des chats. t'avais raison C'est comme ça que je t'aime mais tes souvenirs me hantent La nuit dans mon sommeil j'en deviens somnambule Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos J'avais cru soumise, Tous ces mots sonnent faux Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma je t'en prie, tu as le plus beau des chats. que ce n'est pas assez J'entends sa voix si belle au timbre angélique Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor Radio Contact. Radio Contact. My Summer Station. Radio Contact. Walker sur Radio Contact avec Faded. Tiens, on remet une petite couche concernant Ibiza parce que vous êtes euh, nombreux et nombreuses à nous demander euh, comment ils vont faire. Radio Contact vous envoie Ibiza avec David et l'équipe du 16-20. Ah exactement, alors comment faire pour venir à Ibiza C'est pas très compliqué, il vous suffit de vous rendre sur le www.radiocontact.be. Lorsqu'on nous accoste dans la rue, on nous dit souvent bah, tiens, euh, j'ai participé, quand est-ce qu'on sera euh, prévenu Alors c'est simple, pendant euh, ces quelques jours qui arrivent et jusqu'au 27 juillet prochain, tous les jours, on aura une personne à l'antenne qui sera sélectionnée et qui gagnera clé. Eh bien oui, ça peut tomber tous les jours. Il y a 10 clés à remporter. Euh, alors, elle vous emmène ces clés dans une journée trip découverte de la nouvelle Seat ATK. Vous allez partir, je ne sais pas moi, à la mer, dans un restaurant un peu exceptionnel, faire une activité. Et puis, parmi ces 10 clés, il y en a deux qui vous enverront avec trois de vos amis à Ibiza. Voilà, bah, c'est rien de, très compliqué, hein, on ah bah dire. et Lucille, c'est une voiture hyper connectée, la Seat ITK. ATK. ATK, ah, pardon. <laughs> Bah oui, c'est une toute nouvelle voiture, hyper connectée, comme tu l'as dit, euh, Thibaut. Et alors, elle est équipée d'un truc que j'adore, j'en ai parlé euh, hier, c'est ce coffre qui s'ouvre sans les mains. Donc, vous passez juste euh, votre pied sous la voiture, très rapidement comme ça, et le coffre s'ouvre tout seul. Il y a aussi la caméra de recul, votre smartphone que vous pouvez ce brancher. ce qui est génial, Thibaut, c'est que tu n'as pas besoin de tes deux mains gauches pour, ouvrir le coffre. Donc, voilà. <laughs> Allez, 3 www.radiocontact.be si vous souhaitez <laughs> tenter euh, l'expérience et nous rejoindre euh, à Ibiza pour une semaine avec trois de vos potes. Seat, technologie to enjoy. Happy summer. Radio Contact. My summer station. station, Summer Hits. Radio Contact. Du lundi au vendredi, 16h20 h sur Radio Contact. C'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement <laughs> encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 sur Radio Contact. Feel good radio contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Selena Gomez en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact It's my station. De, tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Ma peine au fond d'une fiole qu'on sera plus ensemble Si fier qu'on s'abandonne C'est fou qu'on se ressemble On se reverra pas T'aimes tant te faire du mal L'amour c'est comme ça Tout ne tient qu'aux détails Alors j'écoute du Miles Et le temps passe On s'afflige des supplices Puis on se lasse Prisonnier de mon spleen La peine c'est pas du toc Des larmes de crocodile fond Herbie coque Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime, qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles et le temps passe. please, just you Avec Valérie de Winter, bonsoir. Euh, bonsoir David, bonsoir à tous. La Russie sera-t-elle représentée aux Jeux Olympiques de Rio le mois prochain Eh bien, le CIO botte en touche. Le Comité international olympique, réuni en urgence, a décidé de ne rien décider, du moins pas dans l'immédiat, suite au rapport accablant sur un véritable dopage d'État ces dernières années en Russie. Une commission disciplinaire a été mise sur pied pour établir les faits et mener des auditions. Seule exclusion décidée aujourd'hui, celle du ministre russe des Sports, aucune accréditation ne lui sera accordée pour Rio. L'Agence mondiale antidopage a demandé à la Russie un changement de culture, mais est-ce possible Écoutez ce qu'en pense Charles Chapelle, médecin du sport au micro de Pauline Laurent ah, moi, je pense que non, puisque ça existe depuis euh, toujours. Euh, c'est une philosophie qui est ainsi. Pour le peuple, c'est très important d'avoir des athlètes qui ont des médailles. Je crois qu'à Londres, euh, sur les 11 médaillés, il y en avait 8 qui avaient, en, faisant des contre-analyses d'urine, il y en avait 8 qui étaient positifs. Mais pourquoi est-ce qu'on a les 11 médaillés bah, Parce que c'est important pour l'image de la nation. Ce qui n'existe pas tellement chez nous et ce qui n'existe moins aux États-Unis, malgré que les États-Unis ont aussi une culture du sport très particulière. Donc les pays de l'Est ont toujours eu ce profil de faire du sport un sport politique, une image politique de leur pays, et ça n'a manifestement pas changé aujourd'hui en 2016. Donc moi je ne suis pas du tout étonné de l'organisation qui a été mise en place, si ce n'est qu'aujourd'hui elle est encore plus complexe au niveau des complicités que ce que, que, ce que ça n'a pu être avant. Nous venons probablement de vivre la journée la plus ensoleillée de l'année. Alors le soleil est loin d'être couché, il brille encore largement et si aucun nuage ne vient le perturber d'ici 21h45, eh bien nous aurons profité de 16 heures d'ensoleillement en continu, un phénomène exceptionnel. Le chèque reste fermé ce soir à la foire du midi de Bruxelles. Un expert a examiné le manège à sensation dont une nacelle s'est détachée dimanche sans faire de blessés. Il a estimé que le risque de nouvel accident était trop important. Le scandale qui éclabousse Jean-Marc Morandini vire au règlement de compte en France. L'intéressé va porter plainte contre les Inrocks qui ont publié l'enquête qui l'accuse d'avoir organisé des castings dénudés, mais également contre Marc-Olivier Fogiel qui l'accuse de chantage. Fogiel a immédiatement contre-attaqué. Il va porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse et diffamation à l'encontre de Morandini. Les 84 victimes de l'attentat de Nice ont été formellement identifiées, condition préalable à la délivrance des certificats de décès des permis d'inhumer et enfin de la restitution des corps aux familles endeuillées. La Turquie poursuit son grand nettoyage après la tentative manquée de coup d'État contre le régime de Recep Tayyip Erdogan. Les chaînes de télévision et de radio considérées comme proches du prédicateur Gulen accusé par Ankara d'être derrière la tentative de putsch se sont vues retirer leur licence. Il s'apprêtait à piloter un avion de ligne de la compagnie Air Transat en état d'ivresse. Deux pilotes canadiens ont été placés en détention hier en Écosse après leur interpellation à l'aéroport de Glasgow. 250 passagers les attendaient pour se rendre à Toronto, au Canada. Enfin, c'était jour de repos sur le Tour de France. Demain, place à la 17e étape entre Berne et Finot et Mosson, l'une des plus dures avec une ascension finale de 10 km. Je vous rappelle que le Britannique Froome est toujours en jaune. Bon Valérie, il a fait chaud aujourd'hui, il a fait bon, on a profité. Euh, la suite Alors il va encore faire euh, chaud demain, 30 degrés à la côte en Ardennes, c'est suffisamment rare pour le signaler, entre 31 et 34 sur le reste du pays, du soleil encore le matin, mais des orages éclateront dans le courant de la journée David. D'accord, très bien, merci beaucoup, belle soirée. On parle des guili des chatouilles, de ce qui nous fait euh, complètement péter un câble de temps en temps. Ce sera dans un instant sur Radio Contact. started out real Taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable. Ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you ask to use my car. Drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me. as to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can you pay my bills? Can You've been maxing on my car. Pay me back credit, buy me gifts with my own hands. Haven't paid the first bill, but you steady heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends like you be falling. And then you use my cell phone. Calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know none of these calls come from your mama's number's still more than one trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Pay the bills, keep paying s'il y a bien quelque chose qui peut me rendre complètement dingue, ce sont les chatouilles. À l'époque, ah c'était un supplice, on peut dire, hein, avec euh, cette petite chèvre qui, euh, lorsque vous étiez méchant, venait vous lécher les pieds. Hein. Ouais. souviens C'était, comment, on dit ça Allez, euh, c'est une torture. Une torture. Voilà, c'était le cas. mais ça, je connaissais pas. Tu savais pas Non, c'est ah, si, pas. Si, ah, si, Moi, ça va encore, c'est pas horrible hein, comme torture. Ah, moi, je deviendrais dingue, ah, je te jure, je deviens fou. Alors, Lucille, pourquoi est-on si euh, si dingue lorsqu'on nous chatouille et pourquoi on est euh, bah, apeuré à l'idée de se faire chatouiller. Sensible aux chatouilles, bah, en fait c'est un réflexe de survie David si tu éclates de rire, c'est en fait que tu es proche d'un état de panique. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais les endroits du corps où on est le plus sensible aux chatouilles, ce sont aussi les zones du corps humain les plus sensibles d'une manière générale lors d'un combat, par exemple. Euh, je pense au cou, euh, aux, côtes, aux aisselles, aux pieds aussi qui sont quand même euh, importants pour, pour se défendre. Ah, moi, les côtes, ouais, ouais, c'est vrai. Ah, sur les côtés, hein, moi, je suis hyper sensible. Et donc, en fait, c'est les pieds. Les pieds, ah, c'est juste ah. horrible. Toi, c'est quoi, Thibaut Moi, c'est les pieds aussi. Donc, en fait, on peut pas vous faire de massage aux pieds moi non plus, moi, moi je supporte pas ça. massage je pense que les massages, c'est beaucoup plus euh, appuyé. appuyé Donc euh, voilà, on sent, on sent plus la zone que des effleurements comme ça. Moi, ça me ah rend fou. <laughs> Julien, qui est euh, le jobiste, euh, les pieds aussi, comme Les pieds, bah les ah. pieds, c'est fou. Les aisselles, ça va. Tu peux être concentré Non, je peux pas. Ah non, moi je supporte pas. tu pourrais me lécher les aisselles euh, Déjà de base, non, j'aurais du mal. Et je pense que bah, tu aurais du mal aussi vu que es chatouilleux. Donc ça tombe bien, on, essaie. essaiera. Bah, essaye. Moi, je suis prêt à essayer. <laughs> Vas-y, Lucille. Bah, demandons au jobiste esclave ah. alors. <laughs> Alors, euh, c'est dû à quoi Et eh bah ben, donc c'est dû à ça en fait, c'est un réflexe de survie. Juste un réflexe de survie. Ouais, exact. Et alors, bien sûr, si tu essaies de te chatouiller, ça ah ne bah marche pas. Ça, c'est bien connu parce que ton cerveau fait la différence entre ce que toi tu, tu fais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, écoutez, euh, bah, vous pouvez continuer à vous exprimer euh, sur les réseaux sociaux. On a enfin la réponse. Alors, si vous attendiez euh, maintenant depuis 4 heures après ah, cette réponse, désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ah, ah, Ultraspot.be Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. Hum, c'est bon. C'est quoi Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio. Hein. On on comprendrait pas ce qu'ils disent. on Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. in a car, driving it again Searching for the water, hoping for the rain Up and up Up and up Down upon the canvas, working in a meal Waiting for a chance to pick an Irish field Up and up Up and up See a bird form a diamond in a rough See a bird soaring high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 kitchen with a spoon up and up, up and up. I see the fire staring every seed, angels in the marble wait to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, say, wake up. d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Prost. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais, le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé, y a plus de Il Y a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pieds 7 que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète mais stylée la phrase qui suivra L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à La variété statique solar, l'arbalète Qui pique cette zig, solité, à l'élite qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque. Puis un prix en italique sur son agenda. Le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre que sa s'accompagne de l'oreillette. Tout comme à mes oreilles, la variette, sa coquine rime avec Soleil. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec des lectations. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses, lisse de la mise Ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice, je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es que calipette. Des juettes sont classées dans les CGB au rayon solette Radio Contact. My radio. My summer station. 16-20, on va se retrouver euh, la semaine euh, prochaine. Non, pas du tout. On va se retrouver demain. Bah ah je faisais une blague en prétextant peut-être qu'on pourrait partir en vacances. Que nenni mais ça, ça arrivera. Mais ce sera avec vous et ce sera euh, dimanche 31 août, puisqu'on ouais. part Exactement. Bon, on remercie Thibault, Lucille, Julien également, notre. Oh, décidément, oh, je ne fais pas exprès. notre étudiant, étudiant, ouais, étudiant esclave, c'est la même chose. Hein. <laughs> Euh, on a également Mauricio qui est venu nous dire euh, bonjour. Euh, Mauricio de Video Games, c'est ça Center. Center. La Louvière. ben voilà, mais il est venu nous faire un petit coucou pour peut-être faire un truc avec les Pokémon. On sait pas, on est en train de ah, réfléchir. Il m'a dit, je les connais bien, il y a un petit moyen de les rassembler tous dans une pièce et qu'on termine définitivement avec ce jeu. <laughs> Ok Bon, allez, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle soirée et on se dit à demain 16h. Ciao. Il m'a dit de tout emporter, m'a donné son manteau pour que je n'ai pas froid. Il m'a dit laisse-toi porter, mais attention aux dérives, c'est toi qui tiens la barre. D'accord, la colline ne bougera pas, décolle mais n'oublie pas de revenir par ici. Par pas. mon frère, n'oublie pas. Il m'a dit de tout emporter, de ne pas m'en faire. Qu'à mon retour, il serait là. Que l'aventure était à ma portée. Qu'il y a des images que rien n'effacera. D'accord. La colline ne bougera pas. Décolle mais n'oublie pas de revenir par ici. Pas, pas, mon frère, mais n'oublie pas. Ne m'a dit pas, pas, mon frère, mais n'oublie pas de revenir par ici. 把你带走。 de nos ancêtres. Le temps que tu viennes construire une maison dessus. Ne m'a dit pas, ne m'a dit pas. m'a dit de tout emporter, de ne pas m'en faire, qu'à mon retour il serait là. Les années filent et j'ai remarqué, il n'y a que les collines qui ne bougent pas. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by. But I still can't seem to tell you why it hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you you, you want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Oh, you watch her like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Bonjour tout le monde! Tomorrowland. Bientôt sur Radio Contact.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 plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous.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 If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, Shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Tell me, would you really ride for me? Really ride for Baby, tell me, would you die for me? me would, you die for would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Uh -huh. Tell me, would you really cry for me? you Really cry for uh -huh. me? Baby, don't lie to me. Baby, lie to if me. I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still? Get laid down, down, down, down. All I want is somebody real who don't need much. A gal I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need for know. Now tell me, would you really ride for me? Really ride for Baby, me. tell me, would you die for me? Would you, die you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Uh-huh. Tell me, would you really cry for me? really cry for yeah. me? Baby, don't lie to me. lie to if me. I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly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 il fait le tour de ce qui a pesé dans la journée. Christopher, 20h minuit Radio Contact. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On termine votre mardi ici même à l'écoute de Radio Contact, à l'écoute de vos artistes préférés, de tout ce qu'ils ont publié du côté de leur page Facebook, du côté de leur compte Twitter, du côté d'Instagram ou encore posté du côté de leur chaîne YouTube. On va aussi être votre porte-parole. N'hésitez pas évidemment à réagir à cette émission, à nous envoyer des buzz, des petits messages, des petits selfies, que ce soit du côté de mon compte Snapchat, Cali Radio, en pseudo vous tapez en un mot, C'est a l i Radio, KLI Radio pour m'ajouter sur Snapchat, pour me parler là-dessus, ou encore la page Facebook de Radio Contact pour me laisser encore une fois plein